Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hii hadithi ya tatu miongoni mwa silsila ya ahadith almukhtara tuliokusudia kwa munasaba wa mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na miezi mingine na iwe ni faida kwa wasikilizaji wetu hadithi hii imepokewa na ummu habiba radhiallahu ta'ala anha ambayo yeye ni moja katika wake wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam أسيم أمتم صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع رفعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي والحديث حسن أسيم أمتم رحمن أمان إوجوياك أتكاي حفاظي أتكاي دوم كسالي ركعن قبل يا ظهوري ركعن بعد يا صلاة يا ظهوري mtu huyo mwenyezi ameharamisha yeye kuingia katika moto waliyadhu billah na hadithi imepokewa na Tirmidhi na ni hadith hasan pia ina lafzi nyingine ambao mtume anasema man salla arba'a raka'atin na lafdhi hiyo iko katika Nisa'i na Abu Daud na hizi rakaa nne kabla ya dhuhuri na rakaa nne baada ya sala ya dhuhuri ndio sunna qablia na baadia salati adhuhur Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man hafadha yani atakaye swali hizo raka nne kabla ya dhuhuri na raka nne baada ya dhuhuri ambayo ni raka nane sio kusali wakati mwingine na wakati mwingine kuacha itakuwa ni sababu miongoni mwa sababu kubwa kabisa ya yeye Mwenyezi Mungu kumweka mbali na moto ya Jahannam kumhifadhi na kumlinda na adhabu hiyo Mwenyezi Mungu atulinde naye ndugu zangu katika iman wa akhwati fillah e, eh, sala hizo hizo raka nne kablia na raka nne baadia ya salatu dhuhur atasali mtu atakapoadhiniwa sala ya dhuhuri kabla ya iqama na hiyo baadia itakuwa ni baada ya sala ya adhuhuri mpaka itakapofika wakati wa sala ya alasiri kwa haya itakuwa ni sahali ingawa ni ngumu kwa wengine yasirun ala man yassarahu Allah na ni sababu miongoni mwa asbab atakayo kuepusha Mwenyezi Mungu na adhabu yake kwa hili ndugu zangu katika iman wa akhwati fillah tuwe ni wenye kudumu na kushindana katika khairi kama hii kwa sababu sote tunataka Mwenyezi Mungu tuhifadhi na atulinde na moto ya jahannam kwa hivyo namuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yahfadhana minan nar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. أهلا وسهلا هلالك بان مبتسما